musica fantasio ocase de la quindeca jubileo de la revuo Iuna Amico. Autoris te amo de tri verkistoi. José de Jesús Campos Pacheco, Vilgelmo Lutermano e Luisa Carol. Voce ledas, Luisa Carol. Acto 1 Eŭropo. Tagmeze en la kuirejo de Avinjo. Dankon Reggio, vi alportis belegajn frampojn el la arbaro. mi tui preparos bela in frambo cucetoi por la vespero. Oh, cio bone! Sed, cial vi tio malpurigis via in santaloin? Mi rencontis ciu reton, ciu falis en marcedon, cae blocigis en la coto, Ti ploris, cae ne habis forton liberigi de tie. Mi eligis gin, cae lavis gin per duono il mia aquo botelo. Brave, mi gioias che vi agis tio vele. Vespere, et dormo ciambro. Hodiau, vi condutis riccio vi estas helpema kaj coracnabo, knabo, tial mi faros al vi agrablan Mi legos al vi ion la nova número de una amigo. Ah, kiel belaj bildoj! tu a avino! tiu ci filino, kiu ludas fluton, havas verdan steleton, giuste kiel via brocio. Sed si ne portas gin sur bruste, si portas gin sur capi. Tiu ci estas fabelo pri la feino verda stelo, cae pri sia magia fluto. Lego, lego, afinio! saman vesperon, saman locon, post quarona horo. Cai verda stelo bracumis ciuin, poste ec flugis alla cielo, cune cum sia magia fluto. Oni dire, si ofte revisitas la teron, ludante sian fluton por plibonigi cae plibeligi la homan vivon. Ien la fino de la raconto. Afinio, anca mi pensirus ludi fluton, eble anca aliaen musicilo in mi shatus ludi. Afinio, Ciu vi credas che mi povus farigi musicisto? Caruleto, vi versaine talentas pri musico, char vi cantas bele. Eble vi povos farigi ia musicisto se vi volos. Sed vi havas gar tempor antau ol decidi pri via profesio non malfruigas, vi devas en litigi. Ciù mi fermo la sciutroin? Ne, ne, bon volu ne fermi la sciutroin, mi volas ion rigardi la steloin. Ciù vi stias a vino, chierau, anta ol entornigi, mi vidis falantan stelo. Ciù, ti povintus esti giuste la feino verta stelo? Eh, Povus esti. Dio veras che ciu vidas falantam stelon tiu povas vortumi desiron in sia mensum ca la stelo plenumas la desiron? Ciu? Mi ofte audis pritia ionitiroi. E ple veras. Ciu dum ta glumo la falantai stelo ifite iblast? Ne, sed oni dire ainae falantae steloi capablas farigi feinoi, ec se ni ne observis ilian falon. Sed ni taurigos tibun conversation morgau. Bona nocton, recio, havu belan sonjon, carulet. El eliras el la en miras la felino per la tra la fenestro. Bonan vesperon, Reggio, cara. Tu vi rekonas min? Oh, certe! Bonvenon, oh, verda stelo! Mi estás a mi sus vidis vin sur illustrajo. Mi divenis che la falanta stelo che un mi vidis hierau estis giuste vi. Ci matine mi accompagnis vin en l'arbaro. Fancam vi ne povis vidi min, mi ec mangis framboin el la samai arbusto el qui vi mangis cae collectis. Oh, mi ciam sapas mangi che ciam mi trovigas in citiui montaroi de Europo. Mi vidis ciam vi helpis las ciurreton. Mi vidis che vi helpadas avinion. Mi convincigis che vi estas bona knabo cae meritas che mi plenumo al vi uno desiron. Siv, espere, mi cas auscultis apud la fenestro cae sus audis viam desiron ciam vi confesis cin ala vigno. Stium, che mi ne niam plenumas malitzae au dantgerae desiroin al infanoi, sed Dion belan desiron quie la via mi plesure helpos vin plenumi. Do, ciu vi helpos min farigi musicisto? Ciu vere? E, e, facte, mi nur capablas helpi vin realigi mem vian desiron. Mi tute ne comprenas. Vi comprenos baldau. Ien, regio, prenum ian magian fluton. Gi estas bec fluto. Uno e lapletis vastigata in spezoi de flutoi en Europo, cae pone conatai ancau e la resto de la mondo. Tiun ci fluton mi sorcis vi ludos sin mem, ciam vi nur blobos en ci. Ci obeos vin, cae plenumos viai desiroin, sed nur se viai desiroi estos bonificai por homoi au bestoi, meritantai vian helpon. Tum tiu ci nocto, vi estos maestra musicisto, cae sam tempe sorcisto. Sed nur dum unu nocto, cae nur accompanata de mi, cae nun ni cun voyagios songe al aliai locoi, por visiti tie quelcaine infanoin, meritantain helpon. Tiui infanoi conatigos vin cun diversai musiciloi. Oh, ciu, tiui infanoi ecce ludos por ni? Versaine, yes. Ni sonj voyagios ege mal proximen sed fulm rapide, tiel che vi ec ne sentos la plei etan scuon. Attentu, attentu! Ciu, vi permesas che vi compreno quelca in frambo cucchieto in por la songi voyaggio? Mi permesas. Nun prenu mian manon cae metimu. Ni tui trovigios in Africo. ik.